Ipar Euskal Herrian, Frantzian bezala, etxaldeen hiruetarik batean emazteak dira buru. Alta, gutia aipatzen dira, beren lana, beren egun guzietakoa, ezin ikusizkoa dirudi. Emeza, eh, laborantzako asegurantza kutsak urte astapen juntan frantziako mila emazte laborari galdezketatu ditu eta egin inkestaren ondoriuak presentatu ditu berriki iraganden Parisetzko laborantza saloinean. Egun hauetan, Eduard Bergeon, filma egile ezagunak, Fame de la Terre emazte laborarien borrokak kondatzen dituen dokumentala ikusgai emana izan da. Eta gutarik urbilago, Euskal Elkargoko mendibatzordeak plazandere deialdia bultzatu zuen 2000 eta hogoita hiruan mendi eskualdean emaztean inguruko ekimenak argitan emateko. Eta rakasta bildu zuen, berrogoita bost hauta gaietarik hamalau proiektu dirustatuak izan baitira. Gure gaurko emankizuna hauen barne. Eskerrak beraz Euskal Elkargoari. Entzule, irakurle eta ikusle egunon. Eta ongietori Euskal Edabideek irekitzen duten main inguru juntarat. Euskal Irratiak, Herriak Azeta Hitza eta Kanaldudek, Euskal Hedabideak lauaizetara, saio juntarat lau emazte laborari eta ama familiako gomitatu ditugu eta bihotz-bihotzetik eskertu nahi zaituztet. Uste dut emazte entzat, gizonentzat baino zailago dela hitza hartzea, hedabideen aintzinean agerzea egia behar dut, berrogoi bat emazte, deiturik, zorionez, orzaizeko asteburua ostatu juntan dugun mahin ditugu ainarbetik, maitetiko ipe, egunon. Egunon. Jutsitik, Janina Gergarai. Egunon. Onzoronetik, Josette Bordagarai. Egunon. Eta orzaizetik, Elori Aizager. Txaldean. Orduan, denen eh, aurkezpen bat egin behar dugu, ala ere, eta zuekin solasean hariko gira, eta agian zurekin hasiko gira maitetiko ipe. Beraz, zu, Añarbe salutegian sortua, Siberuan. Uh, aitamak laborariak eh, zinituen? Bai. Ardiekin eta... Ardi eta behiak. Hori da. Eta zazpi hauride zirezte, eta zuzira zaharrena. Bai. Eta usaian, uh, Euskal Herrian, zaharrenak arzendu etxaldean eren Bai, benan... Guretxean etxean ez daola pastu, zen laugarren, bosgarrena, ah, bosgarren aurra mutikoa zen, orduan, aitua izan da mutikoaren zat. Mm -hmm. Nahiko zinuen zuk? Be, ez, zen gehiena nintzen, eta baziren txai aurri de ondotik, orduan ere eh, helburua zen, fit etxetik abiatzea biatzea. Ara, ba, e, ikesketak egin dituzu, enpresa bat edo bestian ari izan zira, ba, gero... Bai, ikesketak egin ditut, pasatu bete eta gero era, erakasle bezala urgentu dut nire... Uh, Dora, Bide profesionala? Nire bide profesionala. Hmm, artian esposatu zira, biti jarat joan bizitzedat? Bai, eta ikuan ditut hiru hau, eta han artean um, nire anaia galdu dut, eta zuen bate segidarik, eta mm, etxea zer egime hartzuen, uh, eh, nola erraiten den eskuaraz, endivizionian zen, orduan eh, etxaldea behar zen saldu edo ez, eta nire ama hortzen, orduan ere senarra erabaki dugu etxearen ara hartzeat. Eta nartian, eh, nik betik errak eskuntzan segitu dut lanean, zenta behar zen bat eman ere aurrider, eta beraz, egin ginuen sos finanzamendu bat hartu ginuen, eta hori behar da ordaintu, eta txalde aski stipi izan ez, bortxatua izan ingira biak, kanpoan lanean eiteat eta anartian txegit, e, eh, laburantxan txegitzeat. Mm eh, da, bi eta bostean zen, zure anaiak berrogoi urte zituen eta amarekin uh, Bizi ah, eta, bat bai, eta bat batean zen duda zendu da, bai. bihotzeko batek eh, eramanik, eta momentu hortan eh, gugetak egiten dira, ala ere, erakasle delarik, etxaldi baten segida hartzeko, bon, aipatu dituzun eh, aurriden arteko historio horietaz haratago ere, Be, bazinakien traktura ibiltzen, kabalen bazkatzen? Bon, kabalen bazkatzen bana, banakien, bon, hori ez da zaila, mena jatur baten erabiltzea, bon, net, netako nik ezia bat zen, zen eta bon, zut bat meite olako uh, tresnak, mena bon, nire uh, sinarranen laguntza, eta hatxarian nire kunat baten laguntza ere. Mhm. Eta gero emeki meki uh, bon, uh, tribatu gira, eta galdeginez, eta sun batzu eskuin esker, ba, jende batzuk lagundu gaituzte alare, Emanez ez uh, nola egin uh, lanbide lanbide uh, segida eh. bat mm eta bon, uh, emeki emeki uh, lortu dugu eta bon, konten gira ala ere amazortzi urten buruan etxaldea txiki dugu, bon, orain uh, behiak baizi dira, bena bon, uh, altzen gira eta lasai bizi gira, eta konten nahi zaire etxaldea harturik, zenta oita mama bostuktez bizi izan naiz bitinan, bon, etxe batetan, bena aski mugatua, eta hor, eh, badut muga zabal bat, oian bat, uh, eh, libertatean fet, eta nahi dutan egiten dut, nahi utalarik, yeah. Eh. eta aizoik urbi, izan gabe, afen, bizi naiz lasai, eta orain oartzen naiz ere, nire ere gustatzen zaio, zaio te bizi molde hori, eta, eta nire aurkipiek, orduan gehiago, Ala. Abere eta... Uh, Ainar beko bizia Ala, gustatzen zaie. Erdi mendia da, orduan, ah. gustatzen zaie. Banuan beste galdera bat, eh, besteri mikroa luzatu hain zin, eh, ala ere, bon, haipatu dugu traktura kabalak, eh, zure ama ongi zeno segitu du ere bai. prestatzen kabalentzat bazka, fen behientzat bereziki, ah. baina badira ere txiko eta uh, konduak egin behar dira, uh, txostenak, bai. ez duzu bakart maiztasun eh, zerbait senditu, nola jokatu zira, izan zira, jo duzu atea nunbait? Bon, Egia da lehen amar urtetan, amaren laguntza izigarri eh, handia ukan dut, eta beti begia txekitzen zuena abere erretu hola. Gero anera ama, eh, bere usakagia txartu delarik, egia da lan era joiten ginten, beti argungura ekilan, behiak ez ziren ez bat txartuko aizurat, aizurak ez betut zesu maite ere, batzutan, eta gero, gero ega da behar zutela itxal batukan edo ongi pasatuko zenez, Bena hori ere xantzaukan dugu, badira beti aizua pasatzen direnak, eta beti eh, abertitzen gintutzen eh, gaiteko ba hon xal bat sortua da eta hola. Gero kandut traba handia ere paperen egiteko zenta hor hartzen uzu txaldea, ben aur hartzen zira badela haniz eh, aktore ikusteko finantza administrazioen aldetik eta finantza menduke aldetik. Hastapenin ez dakizu baten nula itzuri behar duzune edo er. joan ingintzen eta e, elkarte el, el, el, el baten ikusteat, do Napoloen berean, e, dosierren betatzeko, mena dosier hori betatzen dituzte, zuri espikatu gabe nula egin behar den, pasatuko den ez da usik. Bona, enortean, arrungaldua izan nintzen, zeta espitut bat eta ukan. Gero, lagun bat egan da dut, ez zentzen dago afogaren ikustia joaitan. Eta ega afoga askartzen dut, laguntza handia ekarri, neritzat ekarri daut. Eta on, ono ere, zenta bon, ez gira raspikoan uh, eh, kontabilitate <laughs> egiten nugulaik eta hola. Bena, baduzuli galdera bat, baduzu erantzun bat, eta sehetasunak emaiten ezkitzet. Eta mementuan az badute erantzun hori, etxe da, ondoko bilkuran ekarriko dauzutela errantzun hori. Eta laguntzen zautu ze ere, senda bat maiten dauzute, eta sendako ez egin, laguntza, laguntza maiten dute. Mhm. Ara, jinen berriz zure ganat, goazen nahi batzerat eh, Janinekin, Janin zu uh, jutsiga apurdan sortuazida, uh, eh, zure, uh, zure aitamak ere uh, laborariak ziren eta da, da ono zure ama, eta zuk uh, hartu duzu etxaldea, zuek uh, hiru alabazin ezten, zuk autua, ukan duzu, uh, autuz hartu duzu etxaldea? Ordean, eh, arrazoin uh, duzu, hiru araba eginen, eta nire aizpa gehiena, ni erdikoan iz, eh, bizkarriko problema atzu ditu, eta orduan eh, defendatu dakote laborari xai zaitea. Ordean, nik uh, <laughs> ez dakit nolaz, mena hartu dut uh, bigarrena nintzalakoan, ordean, sigitu dut, uh, aitamen etxaldea. Mm, Ardiekin, behiekin, eta ardi gasna eginez. Bai, uh, eh, berreun eta berroita amar ardi baditugu, uh, eta hein, hein esnia gaznatzen dugu, eta ondoan baditugu uh, eh, amairu uh, buru, behi buru, uh, uh, aragitakoak. Eta uh, instalatu nintzen, Eh, mila bedatziun eta latanoita hamalauian. Eh, bi urte behantago ezkondu niz, eh, nire senarra kanpoan aizen, eta gero bi uh, mila batean nerekin juntatu da. ikusiz, bi uh, mila hamekan egin gaeka, ordu hartu ez bizen posible senar emazten eh, artian. Uh, mhm. eh, gelo, um, behar dut... Uh, Kanditu zuela lau hau, ara? Hori da importanta? Ba, mm. uh, lau hau kanditugu, eta mementoko lauetaik uh, ez dira ono interesatia. Bai, bera ez da sekulan berantegi. <laughs> Hori da. ala ere, etxaldetik uh, pixka bat ateratzeko eta zure gustuz ere, eh, parte hartu duzu hainbat eh, elkartetan, uh, hori niz, hor, ostibarre aldean izan zela um, biltari baten proiektua eta horren uh, akulatzaile izan zinen, uste dut, bai. gero etxeeko izlen elkartean ere bai, eta elgar lagunt ordezkatze uh, ere, hori joldi ostibarre eskualde hortan, egan nahi du denbora pasatzen dela ere elkarte horietan. E, ogoita urtez, emazte laborari baten e, ikus moldetik, zer aldatu da mm, sektore hortan, eh, xoko hortan, zerbait aldatu dea? Hordea, nik aipatuko dut dutxe erria, beste, beste tik ez pitakit gauza ondik, me uh, agapatzen dut ene adinekoetaik bagirela biziki dutxin bermementoan instalatuik. ez daratuik. Eta ordian, ohonokoan, uh, segitzen dugu gure eh, laborantza mailan, eta ez dut ikusten, dutxin beden, eh, laborari etxalde batzu desagertzen. Mementoko. Jo, ez, dakit baduten ez denek segida, edo ni bezala dienez, me mementoko ez da sobera ageri. Gio, kantonamenduko, afan, lehenoko, ioldi eta kantonamendian uh, eh, beiti dira eta hortaz ohartzen gira uh, be ordezkatze zerbitzuan. Eh, gure... Etxalde kopurua kipitzen ari bai. dela. Mhm. kopurua eta mm, nombria ere. Mm. Etxalde bakotxetan ere, leheno baziren biga edo hiru, eta guai bat da gelditzen. Bestia kanpoan da edo... Mhm. Eta ora Eta emazten kopurua? gusten dira emazteak etxalde buru? Horre uh, eh, dutxikoa eganen dut. Hoita... Hoita, uh, eh, sei etxalde bat dira. Hoita sei etxaldetan bat dira hamar emazte. Iruetarik bat. Hala, pasa batzuk egiten zinuera ostian. Bai, hori da. Eta, bon, ba, pentsatzen dut, edo gu bezarako, <laughs> gu bezara zen, donk, etzen putikoik, Hai. donk, bortxatz edo uh, maitatuz ere, maitatu bena neskak aga hartu du, edo bestelan emaztia aidalanean eta gizuna kanpoan emaztiak aga hartu du etxaldia. aitamen etxaldia, eta gizona aida kanpon. Mil esker, eh, Janin, goazen eh, Joseten ganat, ordean Joset zu Ipar Ameriketan sortua aita mak eh, basena dituzu. laborantzako teknikari zaiteko ikasketak ginituzu hain itzurtez Ameriketan, eta ogoita zazpi urtetan Ipar alderat etorri zida, eta Euskal Xeria elkartean lanien hasi. Horzen baitu urtez, haizan zida, hori da? Bai, sei urtez. Mhm. Sei urtez, eta pentsatzen dut, eh, hor uh, zenuela ezagutu, Gerard, uh, zure senarra bilakatuko zena. Bai. Eta onzoronen uh, eh, txaldearekin. Bai. Plantatu zinezten? Ah. Elgarrekin, ala. Ah, bigarren haurra ukaitiaikin utzinen kanpoko lana eta harekin instalatu nien. bo, momentu hortan etzen gaek itenal ordian al, mm. ordean bat, eta bon, beharrik, Äh, pastu zin gauzak onduan, ezi gari äh, xantza ukanian ERL izaitia, eta harek un haktuz kozerant izaitia harekin, hola, bon, galdu du, senara, eta kozerant izaitia a egalite harekin, mhm. äh, bon, laundu du anitz, hautatziat, laborantzantz Hmm. eta enien eh, administratutan problemik eh, hmm. horrekin bai. eh, nola, Hala, esplikatu behar dugu beraz, eh, onzoronen instalatuak zineztela eta 2000 eta hamalauan zuri gaitz handia izan zinutela etxaldean, jarrarek eh, ABC bat egin zuela. E, ordu hartan zuen bi mutikuek behatzi eta urte zituzten, Ba. Eta, beraz, bitartean etxaldea segitu behar, eh? eh Gerar hospitalera teremana. Bai. Eta zuk momentu hartan, pentsatzen dut, eh, bai, eh, zitaikela zaila eta deneri buru egin behar zela. Ze gogoetara mantzinuen, zer aldatu zinuen etxaldean edo ez? Bo, lehenbiziko gauzak uh, fit, galdin baitzinen hauta banin edo ez, kasiketzen hauta. Uh, investizamendu haundiak indugu. Uh, Malugoski ginen, me, bon, asurantzak hasi aintzin halare behar dira batu, behar dira kalak euh, bazkatu, behar dela lanain, berdela familia hasi. Hor nien enien sekula euh, pentsatu segitzen dut edo ez, kasik uh, behar nien segitu, etzen hautaik. Eta beharrik ukanien launtza ene hauzekoaikin, bon, eh, egia da ontzorenen eh, badu uh, gauz unik, denak elgarrikin aitzen dugu, denak prest gira elgarri launtzeko, e, voilà, denak horzien... Hor uh, uh, kontatzen duzu hauzuen gan. Bai. Hori importanta da. Bazetan bai. erten da, familia baino importantago direla hauzoak, eta zure kasuan hori izan da. Ba, Eka, mm. e laborantzan segitzeko, en, eta ere haugen dako, mm. bazka, mm. eman dute Gerard eta Bordelat, eta hor dian, bon, erran dutela ez igarri importantzita zela familia segidezan, donkin inginen denen artian, familia, hauzuen artian, ez du egana, e, egona zela lau eta Bordelan, ez du egun bat ukan bakarrikan beti norbait izan zin haren ikusteat. Edo hementik, edo badugu harek bazin familia eta launak urbilo eh, bordelen bizi, ez parima zen eure hementik joaiten al, hek joaiten zutela. Ta erran dute, harek uh, ukaiteko ateratzea, behar zen zinez eh, senditu hor ginen haren dako. Ta hor bon, joaiten bi edo hiru aldiz eta astian, haren ikusteat, me uh, mutikoak behatzi eta hamika urte bazuten, eta aniz kondatu dut, eh, hau uh, zuen gain ere, sustu zemaztiak eta eh, eni launtzeko haurekin. Hmm. Eta bi uh, eta hamabostean urte bat berantago, hartu zenuen erabakia langile baten hartzea, eta xantza izan duzu, ba. luzaidar auzo gazte baten atxemaitea. Voilà. Eta atxemaitea, bera inna, bon, Biztan dena, gure, ingu, gure, gure tipiak dira, denak baitakite ze pasten din. Eta jarek eh, bentetan lania naizin, etzen bate hori maite, barnean naizien kanpoa lania naizan. Horten bera inzien presentaziat, uh, eh, bere buria presentaziat kusteko, uh, eh, Hara, denak bazakitela sekatzen nien norbait, ez da aize Hoita bat urtezin, bon, hartu dut eta beti hor kasik familia bezalakoa da. Bi mila eta emezortzian, beraz, zendu da Gerard. Bi eta hemeretzian, zendu da Gerard, eta ala ere itxaldea txiki duzu, segitu duzu gasna egiten, saltzen, eta Euskal xeriako euh, utzi dituzu, euh, abandonatu duzu tailerun ba, uste dute, bai. hori da. Bai, baginen eta, bo, Gerard ekzen gasna egiten, Baginen ere berroita hamar esko zerriak, uh, zerramak, ordean sortazten ginen eta eta zerrikumiak eta gero partiak guau gizen ginen. Eta bon, hori zigarri lan uh, eh, gorda, anitz horien behar dela pastu eta uh, sortzen aidielaik eta kasik beti behar dira bi izan, ordean utzinen sortazten, ikasi du gaz iten, ez bainen txekola gaz nahi, eh, hor dian ere esantzu ukan du, eh, eh, familieko laun bat bere bizi, bere profesionalko bizia beti hortan aizanik uh, ez hemen ingurian, me industrial bezala, eta harrekin zen, hamar bat aldiz, enekin gaznen itiat, eni esplikazia in, eta hola ikasi du. Traktu gidatzen ere bai traktora ere behanen kasi, bo, gidatu banakela, menakien furxekin hartzia, eta hauzoak iten zutela, wala, eh, belarra moizeat enetako, eta baino ean zen, baizu, izu, gotik gira, me zuretako bedala, behar zuk kasi, eta pastu du igande batez, eta nik uste e, belar meta osoa higitu hatza horzar e, ikaste ikastezan e, nolain. Eta egin behar ziren ere paperak, haurak bai, ziren ere onditzen ari, baina. Bai, bai. gero ere behar daien txatu haurak ukandain bere Haurren hauren bizia, hmm. eta hori ez da errez, bon, pilotan hartzen ziren, rugbian hartzen zin, katesisma hor zian iteko, ere, bon, urrungira, ala, ez dut eta eh, zaharen, ez da neore jaren adinekoa ordean kovoaturaz, eh, etzen aize, ordean behar zen, wala, Berak, bizikleta joaiten alzen behitzi, metzen sekula iganen, goiti bere <laughs> bizikleta ikin. Hala, jakin behar baita, nunden ontzorone, <laughs> hori ulertzeko. Ordean, bom, behar da, inala untxa, somait aldiz mm. yeah. gaizki iten ginen, me kontan pi, hala da bizia, me denak uh, e, inguratziat uh, e, alden bezala. Eta hala ere, lortu duzu, uh, e, 2000 eta emezortzian mendikoa kooperatibako administrazio kontseiluan sartu zida, uh, rural, uh, elkarte horrek lagundu baitzuen hainitz, familia Gerard uh, ospitalean zelarik horre administrazio kontseiluan sartu zida, eta berriki FDSUA sindikateko ardi batzordean ere Eh, sartu zira, nahi du. Bai. Atxeman duzula ere denbora pixka bat profesionalki eta eh, beste aktivitate batzu kaiteko. Behar, behar ezko hori sentzen zinuen. Bai, eta gero, bon, pusineat eh, kambiatzen duzu gauzak laborantzan ere leheno uh, lana zen bienako, uh, bienako eta senar maztia, Ordian, uh, behar mauzu partitu, bon, bestia hor da. Ordean, behar da, beste gizpat eh, ez eh, inguratu gauzak, behar dira hautu batzuik in, uh, inala harintzeko uh, uh, laborantzeko lana, edo maztian iteko gisa, Azko, bon, azkar gira, mehalare mm. nahi edo ez, ez duku gizonen indaga. Eta ordean behar da gauzak, uh, behar denbora hartu eta ikusi nola iten aldin, uh, eh, zu eh, iteko lana eh, neure galdin gabe, uh, eta uh, sustuz behar zu osarria pentsatu, bazka behar zu bitipi hor. Uh, ba, bai bakarrik zuz irahenako, donk behar zu jalare uh, pentsatu, hek zure behar abaute, eta ez duzu mm. zer nahi iten al. Hara, hainitz, hainitz gauza Erteko hori, guai, mutxikoak haunditxeak dira, baute hemen sortzita hoi urte, bere otuak, zuteni hanbeste behar gehiago salbu suik <laughs> eta iteko, eta jatekoan prestatzeko, holdean guai, egia badut gehiago denbora, mm libro eta hautu bat indut uh, puskat emaiteko giliat ukan nuen launtzia. Mm. Ongi ulertu dugu. E, Lohi Aizager, zurekin uh, main inguru eh, itzulia segitzen dugu, zu murgian sortua. Eh, baso oroko egin duzula, errandatazu, eta ondotik baratze zaintza diploma lorturik, kasik sei urtez lafit mindegian aizan zira lanean. Gustuko hazin lan hori? Bost urtez, Bai. Eh, eta ba, gustukoa bai, uh, gehiago eta denda bat, bai honan. iriko bizia pixkat jastatu dut, <laughs> bena ororen buru uh, aldatzearen uh, behar gainean behar zenin, ahunt guztuko... <laughs> Duaike bazen zerbait hor. <laughs> bai. Ara, eta errandatazu ere naiz lanean ari izan, uh, eh, ala ere segitzen zinituela formakuntza batzu, biharko lujaren elkartearen bidez, sendabelarrak hor interesa bazinuela, zer um, burugibelian zinuen jadanik menturaz nolazpait plantatuko zinela edo? Bai, ba, lafiten lan egiten nuelarik, gero itxasura hori bildu nintzen eta han bizi han baratze txipi, bat banuen, eta sustut um, egin nuen ZAP hortikultur eh, beraz uh, liliak eta pusarazteko formakuntza hori, eta han ikasi nuen beraz uh, pixka bat nula landarea handitzen den. Eta beraz nik ne, baratzea egiten nuen, eta senda belajak ara, sensibilitate hori banuen, eta blen denboran hasten ziren talde baten sortzen uh, eh, belar eta jomatikoen inguruan. Eta bai, eh, parte hmm. hartzen nuen, bon, kanpotik, eh? Ahunt, baina eh, hori maiturtaz. Eta etxaldean, uh, zuteran, aita laboraria, ama bestalde, kanpoan lanienari, ari, baina etxaldia. Etxaldia, bianaia, eta hor, momentu gogo eta momentu fase bat, hor, errandezagun. dezagun. Bai, bo, ala, ala gertatu dira, kalkulatu gabe, gabe sobera, e, eh, nik lana utzi, e, gogoetatzen beraz e, bo, laborantza inguruan zerbait, aitaren erretreta hori ari, baina eh, ez ginakien noiz joaiten zen erretretarat, eta ez oino deus haintzin ikusi aitarekin ere ez, ez dugu hainitz, demuran ez egiten gauza horietaz, eta nik ez dut txekula gogoan ukan e, txaldearen hartzeko, beraz, bada usnarketa bat, fe, ala, ez da berdin, amasai urte ditugularik edo goita eta lau urte nituen denboran, eta, eta aman nintzen, deia, beraz... Eh, lehen auja aukana eh, zinuen. Lehen auja aukana nuen, bai, eta... Ala, bidean gero bpr lotu nintzen, eta dugu... bpr ramer, dugu izuran uh, eh, laborantzan bai. plantatzeko egina den formakuntza berezi bat dela. Bereziki helduen zat, eh? eskolatik eh, pasa ez direnen zat, edo eskola hori ez dutenen zat, hala, obeki erran. Bai, ez balima duzu laborantzan ikasi, denboran, guai ez dakit nola den, baina denboran behartzen agiri hori, Bo, beste gizan egiten aluen nintzen, uh, ez duen, derrigo hori egin behar, baina beharrenik senditu dut eta kontent ere hori eginik. Mm. Eta berri ona etorri da, zure aitak uste baino goizago ukanduela erretretaren uh, eh, hartzeko EPEA. Bai, berri ona enitzat ez, bai. ara. <laughs> enitzat ez zain bat, zenta bpr bukatu dut eh, ekainean, eta beraz, urian eh, erdituniz, niz, edo aurra ukandut, <laughs> bigarrena, eta beraz, urtahilean, uh, eta badira datako la, laborantzan, eh, behar demora hartan mukatu, ez da ustenal eperik. Ziloriko. Erretreta, bai, mm. erretreta hartzen duen momentuan, eh, segida hartzen duenak, behar du segidan, ondoko egunean segida hartu. Bada olako presio bat, pixkat nik senitu dutana, eta, eta ara, beraz, eh, ene, ene lau hilabete eta etxalde buru jartzen gira bat batean. Eh, duzu eh, presio zerbait senditu duzula hala ere, momentu hortan ze gogoeta pasatzen da burutik. O, dena fite, fite badoa, papera initz, joa iten dira bulego batetik bestera, eh, gauzak bai, bai esplikatzen dira, baina eh, aski fite badoa dena, eta ikusten duzu asura, ikusten duzu mila gauza, eta azken finean, bai momentuan hortzira entzuten duzu, baina egin behar da, zenta behar duzu dena, dena egin uh, ez akatsik izaiteko. Hmm. Eta BPR formakuntza hortan, zer ikasi zinuen txusen eh, teknika, hautua hartzen, uh, ardiekin segitzen zinuen ez adibidez, zure aitak ardiak bai zituen egiten, zer, uh, zer ekarri dauzu formakuntza horrek? Ba, uh, pixka bat ukaitea laburantzako panorama administratibo mailan, hori izan da, enetzat gehien bat uh, BPR-a, gero bada ere teknika pixka bat baina, eh, bo, terrenoak du egiten uste dut teknika, eh, eta bai, administratibuk izustut eh, ikustean nola funtzionatzen den, Hala, diren uh, Eta plantatu zira, zure ekarpena eginez ala ere txaldean, ardiak atxikiti dituzu, pixka bat tipitu, hauntzak sartu, eta beraz, bi esnadun tropekin ari zira mendira joanez. Bai. Eta gasnatzen duzu, dena, hori bai. da. Ara, eta guai, eh, somat urte, hortan ari zirela? La, la urte pasa, guai. Ara, eta damurik ez? Uh... Bate. <laughs> Ara, gero, hori ere zerbait da. Uh, goazen janinekin uh, aipatzerat, zu uh, emeza laborantzako asegurantza kutsako kide eta haute zira. da. haute txi ordezko, uh, xuxen erraiteko. zemat haute txizi Ipar Euskal Ordian uh, eh, emesa uh, eh, partekata da an pol erraiten dutena eta nerea deitzen da eh, pi de bidash amikuse ostibare. eta hortan ba gira uh, sortzi uh, delegatu eta hetan hoita bost emazte. Mhm. Uh, Gio ase, emezako asegurantza kutsa, eh, aipatzen delarik, osagarriari pentsatzen dugu, eta uh, parkatu, Pol Hortana uh, eh, hama iru delegatu gira, eta lau emazte. Beraz, ipar euskal herrian irurogoita zomeita, Il, eta bidasune hostibarre joldiko kantoramenduan, ama iru, delegatu, eta, eta, eta lau emazte. E- eta justu, uh, hain osagarrian nuen zer da uh, baten txibaten rola eh, mesan, beraz, jakinez, hori dela derigorez laborari guziek uh, duten asegurantzak utxa, bai. hori da. Hoi da. Zer da rola? Zer egiten? ni ordez, hautetxi <laughs> eh, ordezkatze niz, ordean nahi nuke eran deja eh, ez dutala ukaiten berririk, bakarrik uh, eh, ordezkatze dena, ba, bestia, tituler. Titulerek denak ukaiten ditu? dela denak uh, ukaiten ditu berriak. Mm -hmm. Eta ordezkaintze izanagatik nik ez ditut berrik ukaitenak ukaitenar edo uh, ukaiten ja ez. Ah, hor bat dugu, dei bat emezari, <laughs> eh, autetxi delarik normaltasunez denek berluketela informazioa ukan. Ados, benen ala ere zuen rola zer da, ez zen, baduzuela rol importante bat eh, gure lujaldean. Bai, ordean, fem, ni sartu niz uh, delegatu izait, izaiten, nahi binen ikusi barnetik nora pasatzen zen. Donc, uh, emezak, oh, normalki, normalki, erraiten dut, uh, <laughs> euh, behar da urbiltasune euh, laboraria eta emezako kide elgarrekin elgarren zutea. Hmm. nahi baita laborariek eh, beharrak dituztelarik, izan osagari edo beste behar batzuk, eh, ez da beti errez agintarikin sartzea harremanetan, eta pasatuz hautetxien eh, gandik errezago da, agian, txosten batzuen akulatzeko edo aintzinarazteko? arazteko. Bai, hoi, hoi behar luke izan, baina ez da beti errez eh, egitea, lehenik. Hmm. zuk behar duzu ikusi, zerbait persatzen badelaik herrian edo norbait ez dela ikuntza edo eh, lehenik behar du onartu, zure uh, ikus, uh, eh, dutia ikusteat, eta aipatzea emezari. Eta gero, nik atzemaiten dut gogordera, lehenik labor, enfin, laboraria edo laborarisa, ez pitira eldu gure ikusteat. Mm. Ez dira erres ere aipatzea gai horiek? Pentsatzen dut, ez mm. dela erres mm. e, Eta guk uh, duiten gile laik, ikusten dugulaik zerbait ez dela untza, edo eta erraiten du, ez ez, e, ez du nahi aipatzea. Eta osagarria uh, aipatzen zinuan, zorek, osagarria pentsatzen dela, emeza aipatzearekin, uh, entzuten da, mm, emazteak hala ere ereskiago aipatzen dutela gaia. Aldiz, eh, mediku berezitu bat zuen gana, jo merbalimada, psikologo, edo beste merezitu mediku berezitu bat zuen gana, gehienetan emazteak dituztela ere uh, urratxak egiten, edo gizonak laguntzen gaia ipatzen edo mm, jende horien gana joaiten? Eh, bai, hoi eh, gertatzen da, e, nolaz, hoai ezari duten emezan zerbitzu bat zelul maletr daitzen dena, eta hartan ohartu dira laguntzaileak, asistant sozial, gehiago gizonak direra ibiltzen, ezinez emazteak izanike emazteak esagarria aipatzen den ber, be hor hoartu dira gizunak direla duiten. Bena harele gizon hoik bultzatia dira edo emazte emazteatik, edo ama, edo arreba batetik. Hmm, hori da. Zuek eh, besteak izan duzue emezarekin hagemanik, edo nola pasatu da zuen, eh, zuen aldetik, eh, edo egunerokoan behar haute duzue emezaren gana joan, entzuten dituzue gauzak, ez dakit, maite, hartu mikroak berriz? Nik damu maiten dutana gauza mm, behar, behar balduzu gauza bat aski fite, gantzun bat aski fite, behar duzu hartu izordu bat, eta batzutan amostegun beha egun edo hilabetea. Hori, ez dut sobera mm, onartzen ala ere, zenta badira gauza batzu eh, behar, behar duzu nahi eh, eh, fiteago, erantzuna nahi duzu. Bena, orain ikusi dut, ba, interneten bidez ezagir dituzte gauza anitz, hori ere, Bo, nik xantza ukan dut, nire formakuntzen um, gatik eta hola, jak ikaste, askiuntza ikasteat uh, erabiltzen nire ordina gailua, eta ba, nire alabake laguntzen hau anitz, mena badira nire adinetako jende anitz, ez dakitezak den ordina gailu bat, orduan egoitzen dira, zabai falta dute, enfin, hmm. deitzen dute, ordin egiten duzu mezu bat, eta aski fite erantzuten dauzute. Bera, telefonaz deitzen ditu zulaik, bau duzu pasatu, baino kara postien maiten dauzut, ha, ah, ikusiko duten ere agenda, ikusteko zenuen ikusten ez maiten aldutan itzordua, batzutan amoste egun, hiru, aste, haste, goiten zira zure erantzunen beha, mm. artean zer egiten da. Hmm. Ze, hori atxamaiten dut damunkoa. Josette, zuk uh, bizi izan duzun eh, momentu zail horietan, behar izan duzu, pentsatzen dut ere, emezaren gana itzuli? Ezo, bera, ez. Ez? Hala, ene lehenbiziko pentsa, behar bali manien launtzia, enien txekula pentsatu, emezari deitzia eh, jakiteko edo ukaiteko zerbait beti inguratzen beste gisa, eh, par le ou par eh, la, la jurist, mm, egia, hmm. eta ez Mhm. Eh, Janin, ala ere diru laguntza batzu eta beste motako laguntza batzu, izan formakuntza batzu egiten alditu emezak. adibidez, ordezkatze zerbitzu kasuan. Eh, emezak emaiten ditu laguntzak, ama batek eh, behar abalimadu badu, beren hauren eziketa momentuan, adibidez. Bai, uh, ordean, badira laguntzak, uh, ebe uh, eh, haurrak uh, eh, hezten tutzulaik edo uh, eh, ikastola duten dile bari madute bidai batzu laguntzen uh, dituzte bidai horren finantzatzen, udan, uh, udalekutat uh, nahi bari mauzu uh, zure aurrak uh, hetane badira laguntzak. Uh, ordezkatze serbitzuan ere uh, ama bilakatzen den emazte bat edo bat ditu ordezkatze eh, eh, orduak, orduak uh, aiten dako, uh, hoita sortzi egunez badute posibilitatea ebe hartzeko ordezkatze bat. Uh, Gioz, nora eran, estudiotan ere, uh, estudia hondiak parantesen artian egiten eh, dutzulaik bat dituzu laguntzak. Eh? Horren, zuten nuen ere emaztek balima dute behar berezi bat, eh, eta hori aipatzen nuen Josetekin ere. Adibidez, zuek denek ardiak bat dituzu, ebon, zuk maitek behiak, baina batzutan ardi mainguen lotzeko, biziki konkretua da, ardien uzkaltzeko, ba ez da errez, beti emazten zat lan horren egitea, eta entzundut, be, adibidez, formakuntza baten egiteko laguntza ekartzen aldu duela emeza, edo tresna kutsa berezi bat uh, erosten bali da izaiten aldi dela laguntzak olako uh, bai, gauza Uh, hoi, jakin berria dut, nik ere, uh, behartzela talde bat uh, sei edo sortziko talde bat egin, eta erran emezari be, ala, sortzi bagira eta nahi nuke fe, nahi ginuke olako formakuntza bat egin ebe posibilitate hoi bada mm Hala, jakiten dira gauzak. Meki, meki. Batzut abestekin. Hale, eta ez dira bakarrik emazten zat. Hala, aipatu behar dugu, sobera luzatu gabe ere, ala ere, euh, emezak, euh, Parisiko laborantza saloinean presentatu duela, urte astapen juntan, mila emazten gan egin duen uh, inkesta bat. Hor, um, nahi jakin, uh, eh, biskabat, ze sendimendurekin bizidiren uh, eh, gaur egun uh, emazte laborariak, eta zer ateratzen da inkesta juntatik, uste dut publiko eginen dela egun hauetan, Da zer ateratzen da hortik, eh, Janin? Ordean, eh, enkesta hoi berriki ukan, eh, ukan fen, bildu dut. Eta ordean, hor, uh, aipatzen dira, hiru laborarietarik bat emaztea da. Uh, hori, eta gure, ba, gure eskualdean ere bai. Uh, enkesta hoi egina izan da, mila emazte, emazten ga, gan, eta uh, eh, egina izan da uh, azken uh, uh, nola eganen dut egina izan da urtahilan uste dut, ba, baina urtahilan, ez ziren ono uh, laborariko, ah, laborariak hoi haintzin egina izan da ara Ordean, uh, ze maiten du, ordean hartuko dutene papertsoa, baz, <laughs> Adian, uh, eh, emazte guziak ez dira laborarien emazteak edo alabak. Egina izan da, eh, mila, mila emazteetaik ez dira denak laborariak. Donc, eh, erdia uh, diten ziren uh, laborariko familia batetaik, laurden bat uh, munduan bizi ziren, eta beste laurdena uh, hiritik. Hala. Gusten da ere gero eta gehiago hiritik, uh, jendia galdezkaari eta guguetan eta eh, erabakitzen momentu batean eh, laborari plantatzea. Beraz, laur den bat oroak, bai. uh, ara, hiritik heldu den jendia da, emazte horien artean. Ordean, uh, oar garri da ere uh, aitzinetik ofizio uh, aldaketa bat egindutela, etxaldeari buruz izaiteko. Eh, Galdestatuak izan diren emazteak uh, diote maite duten ofizioa bat dela, uh, eh, euneko latanoita amairu, eta naiz ofizio zaira izan. Me denak amodiozko ofizioa iten dute. Ez dira bortxatiak izan. Hori ere importanta da. Eh, zuek erraiten zinuten eh, bezala. Mm. Zaila eta gero aipatzen dituzte ere irabaziak. Bala, hor uh, ofizio zaila, baina ez ezagutua eh, erraiten zuten, uh, latanoi, euneko latanoita zazpiek, eta gainera irabazi tipiekin euneko latanoita bi uh, hoi dute. Mhm. Uh, horako um, uh, kondizionetan, beren ofizioari ohartzen duten amodioz gain, hietonoi, euneko hietonoi eta bat estimatzen dute uh, laborantza mundua ez dela eragargarri. Mm. Atraktif. Hmm uh, gio ze maiten du uh, latanoit, euneko latanoita hiru diote uh, oraindik uh, sobera desberdintasun badera gizon eta emazten artean. Uh, emazten legitimitatea eza edo aura azpimagatzen dute, Eh, Kondizione hortan, hiru emazte taik, biga, eran nahi bita, euneko hiotonoita sei, atzemaiten dute, nekezago dela lan egitea laborari munduan. Beraz, emaitza horiek entzun eta ez da biziki... Eh, biziki, baikura hori guzia, nola jardukitzen duzu uh, hor? Puntian, uh, legitimitate historio, uh, ara, adibidez, nola jardukitzen duzu? Alizira diseitzen. <laughs> Bai, zundu zuna. Eh? Ainiz gauza erranak izan dira, benen... Uh... Eh, uste dut, uh... segur da gizarteak behar aldatu. Baina uh... gizartea aldatuko da ere emazten buruetan pasatzen den aldatzen balima da. Eta hori aldatuko da, haiek erreferentziak emazte bilakatuko diren horiek erreferentziak ere baldin badituzte. Uste dut gero eta gehiago ari diren erreferentziak eh, sortzen, um, gero eta zabalagoak diren ere, eta nik esperantzarekin, <laughs> naiz eta hor sifrekin, eh, bon sifreak entzun eta ez da bat ere positibo, gero behar da berrizko katu ere, gu eskolegian gira. Eta, eta uste dut ehm, beste realitate bat den, bon, naiz eta laborantza behiti doan ala ere, baina eh, hemen bada sare bat, bada, bada ala ere, ehm, bada sare hori, eta horrek azten gitu, mm. azigitu bai arte, bada historikoki ere uh, eh, pizu bat, eta eta eta jende ala ere instalatzen da hemen, baina dificultateak ere ekartzen ditu burukak, eta horrek indar gehiago emaiten du, sorkuntzari pentsatzen dut. <laughs> Uste dut, dificultateak ikusi dugun bai inguru hontan. eh? e, maleruz da, baina horrek du berdin eh, ekartzen indarra gauzen sortzeko, eta gian referentzia berrien eh, emaiteko. Beraz, nik esperantzarekin ikusten dut, Eh, be, gure augeak eh, gogoa emaiteko eh, eta besteen augeak ere gogoa emaiteko. Eta gero erakagitasuna ez dakit, atraktibotasun hori <laughs> erortzen alden gauz bat da, baina bederen e, sinez dezagun hortan, fe, gure e, laborantza, laborantza lanbide hori sinetsi behar dugu eta eta hori buruetan sartu behar da. Eina, mm. sifreikin ez dakit lagunduko duen, ahas. Mm. Hala, horiek ditzean mailan iz, egina izan da inkesta. Hala, horako Ipar Euskal Herriko egoerari bestela begiratu behar dugula. gula. Eh, Josep, zuk eh, zerbait jarduki nahi duzu hor eh, erran izan denari? Eh, nik uste, bon, sifra horiek ez dute arras erakusten hemen eskolegian nola, mm. nola den. Nik uste hemen halare gizonak, justuz eh, gizon gaztiak, generazion be, baute beste errespektu bat mazten nako. Eh, aipatu dugu mendikoan sartian izala ez baita nik uh, eh, enien ez nien pentsatu sartzeko, jindira gizunak, Hala, bi mazte gira barnean, egin dira gure, gure seka. Nik uste, mm. uh, waiko generazioak uh, eh, kusten dutek menturaz uh, eh, badu guzait unkartzeko, eta sekatzen dute gehiago guk praktikatzeko uh, holako gauzen barnean badugu, mm. badugu gure lekia, eta gero problema dela, bai mazteak behaute atea bere etxetik eta hartu xantza horiek. Bala? Hmm. Eh, Egan duzu zua hoetzen, egez, harrapatzeko maztiak huna giteko. Hmm. Voilà. Pena harrapatzen dut nik. Ezka da gure momentuan, eh, eh, ez dakit, ofizialatzeko gure lekia uh, hor gira, denak eta laborantza baten hain guk dugu helburuak hartzen, guk dugu familia hasten, guk eda, eh, badugu zait erteko eta badira gauzak uh, erteko. Hara, uh, eh, main ingurunen uh, eh, bururatzerat joanen gira, baina ala ere, bon, initzela dugu hainitz laborantza, ama familiakoak zirezte ere denak, uh, zure semeak handituak, errubian, atxemaiten duzue duzu bora joaiteko, uh, elogirenako notxipiak dira, zureak ere janina eskapatiak, uh, etxetik, baina uh, zuan dako, harzen dute duzi eh, denbora, nasa hartzeko, egiteko zuen plazeraren zat gauza batzuk, ala beti egiten zidezte hor... Eh, loturik etxaldeari eta eta kasu emanez ere diru historioak, entzun dugu inkesta hortan ere irabaziak tipiegiak direla, eta badakit etxaldetan ere lehentasuna dela beti masinen erosteari, etxaldeko eh, konfor horren eh, ezartzeari, eta batzutan eh, ara, bigarren planorat uzten dugula ere eh, gu, goxuan izaiteko gauzak, nola sendi duzu hori? Maite, zuka aldetik, um, orain gero eta gehiago hartzen dugu denbora guretako. Um, Moi da, ni xarrago naiz, fue beno. Erretretan zira, berriki sartua erretretan, baina... Moia da, jo, erretretan aintzinen ez dutan itx baliatu nire... Um, ez du denboraik hartu, bakantzeta joiteko edo hola zenta behar badira abereak, bazen ere ama ere, behar zen hor beti izan hor baitek. Eta gero esantza zaukan dut, bon, nire alaba bidaiatzen da anitz bere lanaren eh, dako, odan beti proposatu dauku berarekin joaitea eta aste bat edo hola. Odan aldizka egiten ginuen, nire sinarrakin, eh, sinarra aste bat, eta ondoko hilabetean edo ondo ondoko hilabetean, joiten nintzen berarekin, esantza hori badugu. Eta gero, ba, ega da, haste buruetan dola, joiten gira ostatura, eta gu matzeiko egunaren eh, eh, pasatze, eta gozoki mesi dugu, pentsatzen dut, eta mhm. <laughs> baleatzen dugu denbora hori hola. Mhm. Janine, zoek... Eh, etxean, uh, denbora uh, egiteko den guziaren artetik? Bai, orain bai. Me haurak ipiazielaik ez. Zaila. Dut, uh, ez ditugu hartu ez bakantzaik ez uh, uh, beti bohoitzen iz, uh, lau haurrekin izan ginen aldi bat ostaturat, eta azkenak baziren bost urte edo ora, aipatzen du. <laughs> beti aipatzen du, horretzira, ma! Bida. <laughs> E, e, animareko gauzatzen. <laughs> E, eta, eh, eh bon, ba, eh, guai orain bai, orain eh, hartzen dut, hartzen dugu. Hala, Ara, agian elogi eh, hartzen duzue, denbora, lortzen duzu, haura kipiak dituzu, bi dituzu, kipiak, etxaldeak, asna egitea, mendira joaitea, eta zuretako. Erosketa bat nahi meia duzularik egitea, a <laughs> ah, zer egen nahi du horrek, pufak ari zira. Oh, erosketa ikezut sobera beharrik. Ara? <laughs> Beharri, enetzen. Ah. <laughs> eta lagunekin eta denbora hartzen dut. Hori eh, eta janezake bizi moldeak egiten du hainitz. Ni hemen dira tabian eta han bizi niz eh, auk eta kabalekin. Eta eta horrek uste dut zentratu ninduen eh, eniz bortzaz ba, bakantzat eniz oino joana. Uh, Beinan, ala, sortzen ditugu mementoak lagunekin, uh, izan laborantza mundukoak edo ez, eta, eta goxatzen. Uh, eh, mm. Simpleki, beraz, hori enetzat ere da denboraren hartzea, eta gure abantaila bat da gure lanian, da nahi bali madugu denbora hori hartzen aldugu, lagun bat etortzen da, kafe bat, eh, eta bo, atxalea hmm. pasatzen dugu goxokiago. Gero jakin behar da, ere pixkat hori da laborantzan da mm, lana gauza importanta da, eskualegian sustut, eta ala, ez da sekula gelditu behar, eh, nik banuen presione hori eh, joiniz, e, me, buruetan ere beti lan egiten ginuen, nik ene familian hola zen. Eta ene aurren aitak beste bizimudu bat ezagutu du, eta uste dut nik ere beste begirada bat ukan dut, eta ene lagunak ere beste begirada batekin e, azinute, beraz, guai e, ez berdinki egiten dut altsatzen dut, zangoa, eta iniz, bon, badut bizi oso bat, etxaldea altzatzeko ere, lehen urtean, bai, presionea iniz, etxak behar du untxa altsatua izan, hori untxa egin, bon, ba, orain, eh, behar da eta... Ah. Eta, Josep, uh, eh, aipatzen den kargu mental eh, hori guziarekin, arzen note duzu, lorzen note duzu, eskapatzen, uh, ez administrazio kontseiluetarat, benan, zuretako momentuak arzen, partekatzen, beste batzuekin? Bai, bomdik erran behar dut txantza handia bainela senarra nolakoa zin, hua eh, eritu hain zin, eh, urte guziz, hiru haste doaiten nintzen ameiketa, tene haurrekin. Hiruak doaiten ginen, oa egoiten zian etxean eta lanaini getirat. Ordean, eh, hala, uh, usatia ginen, bakantzak hartzia, bakantzak ez errez, me beden, doaiten lik, etxetik paktitzen ginen, familiar buruz, ene amata eta beti amiketan zen, anaia ere, kasik, eh, ono, ene badu gehiago urte han bizi hemen baino, ortean, wala, nik badut eh, kasik beste bizi bat eh, ono han amiketan. Wala, gero, eritu da, eta gauza kambiatu dira batetik bestia. Hori, etzen errez bizitzeko, -hmm. libertati bat, haundi bat banin, eta hori bat batian gelditu da. Ordian, uh, eh, bon, lehenbizik urtiak etzen errez, me puskina, pusinat, hastepenian, entxatu, lehengo laun ekipekin, noizen benka... Ostaturat. Ostaturat, eh, gero haurekin, eh, ara, arribatu niz, bizpairu aldiz, hek bakantzate maiten eta euh, uh, bon, guai, euh, guai, inala entzatzen dut eskapatzeko, euh, igandeta mutikoak rugbian aibali madira mem urrun entzatzen izdua azkena zaharena hilete dan le perigor, eta, bala, lanain goizetan goizik, paktitu niz lauren uh, otoz haren mm. matxain Ta... Elogik duena, nahi delarik lortzen da. Ara, gero behauzu hautu batzuik in, eta behauzu jakin, etxean inen zirelaik, lana hor izanen dela iteko, iten duzu prioritatea dienak, eta gainatekoa, bon, bihar hor izanen da. Mm. neureztu inen zultako. <laughs> Hori da. Bukatzeko bat ditut bi galdera, ordean lehen galdera eta mm, fite-fitea, martxoaren uh, eh, sortzia, nazioarteko emazten eh, eguna dela, eta garai juntan da. E, zuen buruan, fite-fitea, zer eh, hola pasatzen zaizue, burutik e, eh, zorzia, zuen gure eguna haute da. bai, ez, e, egiten duzu zerbait berezi, ez dakit nork nahi duen hartu mikroa hartu duzu e, e, Urbilazu mikroa zure. Martxoaren markatzen du, Eh, paritasunik emazten artean eta gizonen artean ez dela ono, eta patriarkal gizarte batean girela ono. Eta badela anitzeran egiteko ateratzeko. Bon. Elurik espantxa handia badu, mena <laughs> badira onoen erudurikoz, badira urratxa handiak egiteko. Uh -huh. Eh, Elurik maiten dauzu pumpean mikroa. Beraz, eh, zuri begira dago, beraz... Uh... Ba, egun hortan, uste dut egun horrek permititzen dituen ba, olako gaur egungo mm, emankizunak eh, plazaratzea, eta egen nahi du, erten duzu mezela ez girela oino helduak, bainan aldaketak badira, e, egiten balimada hori, deia legitimo senditzen dela, gero ez da bat naturala, e, eh, jan duzu mezela, zaila izan da biziki, eta gutariko batzure egin dira, bon, sustenguz. Mm. Mm. <laughs> Baina, mm. bai, oaindik bada lana, sortzia eh, markatzeko egun bada, estakuru bat gehiago aipatzeko, baina, eh, ala, urte guzian ere, mai gainean eta etxetik abiatuz aipatu behar diren gaiak dira. Mm-hmm. Ez bakarrik eta edabideetan lehenik etxean eta eta ondotik lagunen artean agian, eta gero gizartea hola, hola aldatzen da buruetan gure Bakatu, eneritzat, eh, urte data hori martxan ezagia dela. Eta berroita amar urten buruan, zer da, dira ondorioak. Aipatzen dela gehiago, aipatzen du... Eh, aipatzen dela gehiago, baina ez Ono, badela egiteko. Anitz egiteko. Janine edo Josep, nahi duzu zerbait gehitu? Neretako ez da <laughs> kambiatzen. Bon. Zazpia edo behatzia. Berdin lan egin behar da eta etxean eta bai. kanpoan, hori da. Eta Josep, ere? Gero entzatzen dugu eta ontzo hondaren mazten artxean ah. markatziat. Ez bon, jaz ez dugu data susenan in, ezke, hara, on behar da pentsatu nola organizatu eta zera, mm -hmm. me estakuru bat dela, uh, Voilà. C'est comme Voilà. Le réveillon. Ou, voilà. Beste itzordu bat bezala bilakatu da, Benestakuru bat, zuen artean zerbait egiteko. Apairu edo zerbait. bat hala, gizonak gure trufan hartzen dira, me igual du, ah, Bikain. Voilà. <laughs> Eh, urte hasieratik laborantzaren egoera kasik biztan le guzien mi puntan da, aspaldiko partez laborariak, e, eh, laborantzar gitan emana izan da hainbat mobilizazio, aipatu duzu goiztian janin eh, manifestaldi, agintariekin bilkura eta beste. Uh, eh, ala ere, giro ez ezkor eh, horren parean, ala ere, bon, aipatu izan da hemen Ipar Euskal Herrian laborantzan platatzen diren kopuruak uh, ederrak direla. bildu ditut, 2000 eta hamar eta 2000 eta hogoita hiru artean, hamairu urtez diru laguntzekin plantatzen diren datuak aipatzen balima ditugu. Mila eta hogoita hameka laborari instalatu dira, eta hauaitarik hiru egun eta bederatzi emazte. Hiruetarik bat emaztea, hemen ere, edo pixkarat gehiago E, nahas maas eta ras bukatzeko zuen azken eh, esaldi batean, zer gogo eta sortzen du zuen baitan, emo, emazte laborari gisa, zer nolako eh, aldaketa edo ametsa duzue geruari begira. Elorik arzendu mikroa ulala. Bo, bai, ez dut luze eginen, eh, dependentzia gutiago, bai mazten zat eta, eta bai txalden zat. Hala, libereago izaitia buruetan. Esperantza hori dut, hasteko. Ara, hemen badugu erantzun bat, maitek hartzen du ondotik, eh, la, ez dut ja. Eh, mikro hartzen? Nik atxamaiten dut administrazione paperetan denbora aniz pasatzen dugula, eta hor problema izan da behiek eta ardiekilana, eta eta badituzte emaitzak beraiek, bena beti behar dituzu paperak bete, eta ordinagailuan emaitan duzu hama hiru minuta, bai, bena ausakta bain mazila ordinagailuan, bena pasatzen duzu batutan horren bat, trompatzen mazila bi horre. Hmm. Bai, hori, deia hori, gauza horiek xempifikatua bain madira, denbora gehiago bazinuke, eta burua gutxiago hartia, zenta administrazioneak, E, ez da, pa, trompatzen alima zira, ez dute parkatzen, eh? Ez, e, Beraz, eta nola emaztek dituzten egiten gehien bat, paper eta Usutan. historio horiek, gehiago denbora zinuke eta agian, elorik eh, elogik duen bezala, libertate gehiago ere. Ba. Janin, eh, geroari begira, match, emazte laborari bezala, edo aldaketa, edo zer nola ikusten, ondoko... Uh, nola egan, emaztea, nik pentsatzen dut, uh, emazteak eh, administrazio lan guziak iten diela Eta uh, eh, beharri emaztea hor da. Ato. Hala. hori hori poli, polita da, hala ere bihar nahi bani madugu Ipar Euskal Herria hortan dinamika izan bai, ere txaldetan, bai. beharrik emazteak hor direla. Bai, pentsatzen dut. Hara? Zorkaitza gisa zurkaitza gisa. ala, e, euh, konklusio edera, euh, euh, eta Josep, e, emazte gisa, zer e, nolako gogoeta, amets egiten duzu? <laughs> Nik amets du... Uh, ama bezala? Ama bezala. <laughs> Emea ukaren dute, gure bisemia. Lotzeko etxean. Ukan dezaten, nahi zinuke. Batek badu batek badu dudan da. Eta, bara, araiz eakusi du bizi bat, eder bat, iten aldela laborantzetik. Momento txarrak dira momentuan, ez dugu, ez dakit nola erten den, eskuaraz, me ona pa en vizion. Hmm. Bara, pour l'avenir. Me esperantza du, eh, arribatuko gira, eh, zaiten egitera gure haur, mutikoak edo neskak. Bai. Igual du. Me, gure hau lot dezan uh, eh, laborantxari. laborantxari. Hmm. Eta nik uste hori igual du, amako zet bat uh, nahi dugu kusi gure haurak. Uros. Uros. E, plusk uros ze... Eh, Ez dakit, goiz guziz berdela jiki eta berdela joan eta ardi jeiztiat ek... Eh, plazerekin. Plazerekin. Ara, esperantzaz beterik dugun eh, emangizun bukaera hunekin usten zaituztegu Euskal Edabideek eh, proposatu, elgarrekin joratu dugun eh, emangizuna zen, emazte laborariekin solasean, eskerzen ditugu kameren gibelean diren lankideak, eskerzen ere asteburua ostatua hemen biziki goxok eginen, orzai esoko juntan eta agien plazer hartu duzue, emazte hauen solasak entzutean, bestaldi bat arte.